Шеркейінде ос шүк мар. Шавлан иртре утламышра уяв. Агадуйынче кышалта шыртан имече паттыра тухре. Туймет де ут ярза малди вырына ешінче. Шеркей селими ялда ятлы пике пулсадече. Ял хал шавзем шинчен кына сымахлать. Ирбе кедюғыларсан да, кашхи бойысенче де, урамра пірбірін бетер болсан да, шинзем иртні уяв бірге асынмасыр хабармашы. Сымахлас тезен шеркейінде чәлхи шаврынны бұлечі. Калаша стивеші нинчен ытларақ деха. Унын хушка жүрене чимала тухры, пірреміш парне параганны де, селеме, унын херешке шеркей вырененче урехи булсан халы хушинче де саргаланза гына жүремелле. Урехи булсан жау, шеркей мар, Шеркей савынаса да пәтшен жүхне гына савынчы, савыны жеде унын пір вағыда гына бұжы. Ут яны ішін лашыне шавытса тавырны вағытыра. Хал шеркей күлленхи пурныш жерне үйкірі. Ирсе айны тегех ына терендермест. Мінех вара, шапла булмалла чеде, мығырдатры бұл, хойнешеш илденмелле. Анчах шылаварне калахах тухтара жау, Тухтар пилікне топ шихса шықса жүреме юрадать, пижихибеде шырлағачы. Оз шидерейсен, уншында чаргушленсе тавдумаллачы. Абатланны ишшін палтар пусмешіне тұқсаларны шеркей тарын шуғыша кайры. Темле асыратыдынса юлмаламар шуғыш, патранчыкы сем унын пышне çавыраща, бешне херрине щиитмесрех бізем бітледе вӹтлледе ирдеше, сүделеше шухалаше. Чимха, мен туре вăл баян. Тыры савырмалы йывыш крече ягаца паланчы, маккалу лубашкинчен игелав мунчачу тиесе Шавсене тусах кун ирсе кайри пасса, эшлемелли тадада бурчешке унын, карман урабине тевеш туртармаллачы. Шөні қымыт явы явмалла, арбалыға сүйтсе дүрлетмелі. Шүк чун. Хойне сазыпа қыдырза үлчі шеркей. Она ытла сахал әшленен туйынчы. хойкынамар бұл ажизене де әже бидех явыштармас бұласға. Келеш хушин кімілі пызылчы. Тимрук урамадуғачы. Эс Тимрук мені, шул херринчи ыраша, ыраша кайса табықмарын бұл, каламарын ішке ұндағайма? Ха, каласа кетмелі. Хывын пөлме ұзу шитмерейім, Ярынза жүрен урамдарық, касмак, шавна асна илместен. Ура тавраш пырынза кересрен, шыдықсем алда-алда дұхмалла. Шеркей она тададем каласшын шеварны ұшнычы, әлгіреймері. Тимрук, ыран кайса келіп, атте, тереде урамалла тұқса шуре. Тайны алықран селиме әшлене Бұл сурбанды жетірлет. Аллинжи ози юрласа гына бүләт. Ергіне пілмеші, мығырдатыры шеркей, пиртерце лармаллый бұғады хал, едем типсе каятяв, шерешне улымба витмеллечче, ху асындармасан çавна да тумашышке пасса. Селиме! Ашы умне хәррі баскавлан тұқсадычы. Мен атте. Ыран едеме, едеме видесчче. Паян витсепе дердімір, бе, едеме кышт пысықлатырымырда. Э, шалынбек лайықта, мені бұлықсен пұрдегі чеші, пажырғанса пыққалары шеркей. Пұрде, анне әне вадюнда, тадамен, урық немде шук. Селиме каллех пюрде кірсі кәйрі. Кажа хиреш пирдертме чарынчы был, әшне бұштаржы, ши бұшне улыштарзадығынчы, вайя ядуқса кәйрі ашы уменчен ватана-ватана иртре. Юратха леше уненне шаврынса маре. Шырде келет алыге батінче, мунчаларан явна паяп вырдать. Тимрук прахнэнде она, тадакам болдыр. Шерке шекленчеде келет патне бычы, паява аллыпе тытре, турца бахре. Паяве тантанаха, унба пару врендеме булать. Упрама пілмест, мағырдатры шеркей, Тен үбілі кынадамар, вăлхыйде упрас чергене тытмас пуль. Хужалықра кугыр патада кирле пулать, тече шеркей ашы. Шак хаклысыма хаманны візем, перекетлеме перегетлеме де Апла Аплабузан ұштан шитти шиттер. Эш йеркене пахынме булны. Шеркейбе элендее ашы, кавак шудыллах бұрадатшы. Шамрык шеркей ирбе ирех картишне пахчана духачы, ый хызыр юрланыне савынса итлетші. Унжық візен шемьи шинран малдан агана духны, тыррине вырны, шапса бідерне. Хал манны икен, шав ергеліге. Хевел йывеш пәвеш үлеш гына эше тытынать. юрамаст. күнбек, юрамасть. Малашне шеркей апла бульмеха. Ачисене де тыт калама пәлі. Кандюк кардишынче шагынбек паяв шерде Пахма көші дерет бұл. Чыререн үгінжі шеркей аллинжі пыява чен шабыргаласа келет алыкен чен жақсаячы. Ондан хой вырынне васкамасыр кайсаларчы. Сайде әне суса сетне Сәтне, сәтне мен чухлепачы? Сағал жау, иртне күнсенчы ытла. Чакарчы, сайде чүлмекінжі сәтне тайса кытартыры. Чүлмек тепне карынса шеркей хан кебер, шу, шу бір. Сайте ұбыш кешіне чар бақса илші. Елтіріне, шу бір деп яшкана ұйран бағына шурады бір. Есмана ыран, ердерек варатха, кывак шудылла. Каймалы Бұр бәрек, бұр бәрек. Сайде пүрде кеші. Шеркей шаплах пылдырбус мишинче ларса юлче. Вăл хăйын çурт йерне пăха-пăха илчче, хуралдисем тăрышка халлихе, пюрчче ытла урамала чигенсе анас ккытсех Шнетме Шенетме кына тесен кăçал та вăйщи кирлле те ларса пульмеши тесе шеркей. Пюртне ларсан хапхине те тудармалла. Каплав кардишинче мен пуррине ирден жүрен алла пишинче бек курсадырать ят ятшірі агат хашеркей. Ялда унран сахал агаган семден умай. шем шемгесене шурт сиктерзе шутлама булать. Шурат мазыр тураны шырылмебе яшка бішереші, пулдыран башырадаше. Ав пик мырзасемех ытла чух пурынаше. Туррашы кер, шеркей сіделі халчен шыгырдан тадылманха. Шыгырада перекетлерек тытмалла. Кардишынче унын лашичи бер, аныне сухалама сухапуш, аслыгайынчех, күлсе дұғас десен ураби шуны бұр, сәттұрық сақалда шапақ күршек айса нимар, качагаран пызыкрах әне бұр, ұлды чун сұрық ұсырат, сывлық тересі келдірсан, Петравра таға бұсат. Шин батандаштарзан он бұрнышы ытла қадығақ та мархатемелле. Анжақ саргаланса малы хват шуқа. Пурныш майне күресесен, пәр сум шумне тепірне хушмалла, пәр пәршірен шәр пәрче шиди әрчетме білмелле, тепренчікте саян кайдыр. Кан юксен че шавын майлы каламареши? Сайде! Сайде пүртрен дұхре. Ирдымалла деріншке, міншін шывырма вұртмасында да, Убышке пәр тап хырчын Менес мухмырба пүлшке, Ес жау, чыланды, чыланды, сар арчана пужатсапар хамана, пір-бір шырада тупсапар. Пушна Пушнамын келсегечі, унда земшке, ябалысемшке, ябалысене кілетри шіпшене бушат. Хума вырын туба бірхауна, міне кірле бұлчысана шаварча. Кірлі жау. Сайде чылана кечі. Мен тумаллине тусап дерсен, вал шыраши тупса келчеде, обышкине тыттарчы. Шеркей пюрде васкаре. Унда тәттім. Кымага айынча ташта шырчык чарикледет. Шеркей сендре батне быче. Сендре шинче типсе кайны шығыр шавреме бұр. Бұл чевен тұрса шав шығыр айлжы. Ундан сәделі сундығынчен де пышланы шығырба касны челесене илзе чылана тухре. Сайде пақсадыны хұжырақ шеркей шығыра арчине хучы, пидерзе илчі, ушине жән шақсаячы. Үлем шагаргерлі чүхне хама каладын, тері был сайдене. Пирен ытлаши хырым шүкшке, мэншін шапла хатланадын, тәлінсі ытры сайде харичен унпекки пулманран. Перегетлер ехтыт каламалла булать, уби базарынче ава шынық хакланны деші, суйре шеркей. Сайде сазызыр кулгаласа илчі. Мен шал жерен, мұқырдатса шеркей. Кулдарадын да, Еп кулмастып, үлім курынаге. Комансарланны сайде урыхран ырыда хаярда чынмере. Шуллахи гаш бидехті тімленмест. Бұрман жиен пір жерде кавагарны, те бір жерде шурым шуды қарына да бұшлары. Шеркей батне элендей бірза кәчі. Есмін шырхута, шырхута, каныша пілмесір жүреден, шевырас келмест, бірсабықрым, ұйқым бешірі, Адя тухсаларар. ар. Візем лаш патенчи сакшине пырсаларчыш. Элендей челем тиверсе яче, вежемзір варым вырым тунасем едеме була пидех шулыхми пульчеш. Вармана кайса келесшін, вырым куна парза ярыны, хам каядып шыллым, манада буды гирлі. Апла деден, каясы шинчен шарламасын чешке, кайса келес депшав, ышта тюрлетме салатрым. Аплайы пинха, аплайы пин, шин хышепе тына илесшін. Шиннын небе мар, еп санбатна келдім, теде есіманын. Пұр бірек мари был. Аптырат мастып. Каллех явына челемен кавак тедеме, Шамрықсем сывы каласа вадагас еннелле ирдеші, весен сасы таштан илденеді. Элендей тедешін шүренне мұқтары, тұқтар бірге ашсымақ қалары, ондан. Канюказем патенче пулданы иртне вырсарникун, тезі үйтірі. Пулдым, хызем ятне кілсечінчеш, кіржеме, кіржеме әштерсе ұраран үгерчеш ами. Апла деден, хынана жүреден екен, тем шивық куржешінде сана. Шавын бірге пұш шавырмасты би, темшіншіндерджеш, мұхитпе иксімір пілмезірек юлдымыр, мұхитпе иксімірдеден хонызем ешлічі бұл, мән ханы ұнда, мир келнечі, шав ятпа пичке бұшлары мұрдеріш. Мәнінде узалук бінечі, чендерзек бұл, елу тада ебір мұхитпе, мұхитпе ұрығнигамда Элю Элюкаба мұхит унда бұлышға сана міншін кереге бечіслашы шәлләдем иккеленерек калашни шеркее керебех ұшқыптарчы. Апла-капла темін калашмарыште, күшне мыч-мыч хуп каласа Элле мінледе болин салда пурдезе шуғышлатна. Элю каба мықхиде міншін чендерне пүлдедін бара Мін міншін не бұлдыр, тері элендей лыпкынах. Кандюк бабай салдавзыр кіртмест. Шәне ырра шавырза Шав гына шемне мир деден, вăл эш эшпедерме пулагане. Элю каба махеди візем шәне ырра удагансем, Ах, ытла элендей, туман тихан ан хушха. Энзи жіне ларна үпрене шиллесін шапса илчі шеркей. Шене ырывыл, таза вырын, шилығына сухалама, унда суха бұжы де битмест. Санын битмест, шалу да битмест санын хыдаймасырақ шерешне. Кандюк пабайсен тимір агабуже варманғы клад. Ау, куратна, хевел дұғышнелі қыдартыры элендей аллы бедаса. Хывалықра вуд шудысем елгышайшы. Кандюк пабайзем бәтліх қаса жундарашы. Сағырлаша сухалать. Еспур суха битмес еден. Хурагарда шабарать. Әмірліхе. Куржан гыдаран. Шыр ана ытла булать. Шеркей күш чарза итлері элендее. Апла икен, керегере ларны чух, күржанғы ятне асынныне сухалама сухаламачында тухрыш бұлзан элендей тересне қалат пүл, Эшлетчірех те бірдесен, кандюк шыны ырра, әші кіртнешін шеркейбі әлендей шыварне пылда, шуда керес жүк, шабақта. Амын лейкен, тере шеркей, сымахнеді досарах, Эппин шавыншына шавыншынақ булади, бұлади, ұзығына қайдыр шав, шиінчек епле тапжырса илен бесене. А, есіна игерче шиме жүретесшінші бұлға, бұл юреде ебір, санба мен бірге тубышмалла бізен, галадып шылым, немен бірге де тубышмалла бұлмары, ахал пит хабыл, хабыл дұса ешін Эбір пірікірегере лармалышын земдеші, қаржығы вара санада чіндер мелетші десе азыншы, міншін шаплачы жіпілеймерім. Элендей пір ғана шуқы кайсаларчы. Сүнне челемне тебір құттулдарчы де авабати вертірі. Ундан сазардық шерке еннелі жаврынчы. Хырақ турдана мұжыр тевіш кармакирлі де мар. Візем пілмезір Тем бірге калашын чендес, тешмірдей мере шеркей. Ес унда бұлдын, мана візі мен жіншінчір, візі мана чынзенде курныш тарашын чынме бұлдарашы. Элендей бұл усал, шені ыры біргі халық урлысыма урласыма хускаде, ұнын неде чәлхіне шүзірес деген шуғышпа жеш, чынме бұлдаратчыш. Ұрық ним біргі де азын марыш бұлында, Асын мазыр, калашсаларды мәрінде, атсене де пүрне де жүш, лайық селименеде селимене де чипер чиперхер бұлза жиденет, тетвізен Элендей анаслан бектуны шерден чарынсадычы, ондан тедішне күшран бидерзе бұқыры. Самай ирсен жүш, сымақ хушыры. Аплайы? Ха-ха-ха, Пәдем урама илденмелле ағылдасы яжывыл, хырақ күшне хесекесе шерке шерке етінгерже. Мәскін шеркейін шүйші зақайны, кайны, мұйығыде туды тұрық пәдірінсе дымас, мұншалабек Элендей Елендей ұншіне чалышын пыққаласа кулны, она виртлесе тұрықланы бек түйінші. Леші шапақ ақылдатма чарын маре, шавғушырақ еплі сымахесенеде де суйлама керегене илем кіртме, чынтерне тесе тараттынчы бұлға, мілге бұш. Юд сиделсем тарах кушна сутса жүреден, няма жеде санба, чылге жүрі бұлға, ха-ха-ха, шаплах күлжі элендей. Ун күшінчен күш жүлде пажардан сатухре. Кашки лыпланны жандалықра күлли ташта жиди ян гаят. Шеркейін куласы келмере, Кирек мен каласа тұқсан да, валда чарезір жин мар, мен кулмалы бұрындран, әнде шілледеніпех она күренме пәлмей был, Элендее евыра илне кымал папықса, шеркей ура шелле шіллі пызық шабадалы урисене шынырландарса тассаячы пүшне кышт Каялларах тытры шәрде вырдаган улын бір жіне пішкінзейлжі, она бір аякинчен чырзе сайра шалхушшине тазатмадыдынжы. Юнланда суржыгебе улымне выл шиллесін зурзапырахре. Теде, шивы харахларчы элендей, шилленеден мана, нарастаран шилленеден, хутна кірсе калашнышын, тавансене унбек келешес шук, Кандюк папайда нямажы де иккеш иге узал, узалын тирне утмылын себеймен, ангыр бізен танадине. Эс шавыншын манран кулатна шыллым, шыллым? Шавыншын дедін, хавақ чухлама кирлі. Үтті замақсене элендей ытла шыппын калары. Шыппын калары да, шеркей она пәдімбе илтре хезе куже чарылса кайрыунын шүрі метрых темін сарылдатса иртре. Мен кирлі мара сөбелде деден, тені бек пықса илчеде, хой шавандах хораса юкре. Ес, ес, мені, тем калашын пулса тағыншы шеркей. Элендей немін пулман бек уражин ятычы. Шивырас килне анаслары, білігін жән аллы урамалла бұқры. Хальчен сана хаяр зунман, тере ялан хібек татса, еншен ес кандюк пабайзем патнелле ерхыва бұшлазан, илтне бұл, атте шүртне теп тывадын. Унчух сана хамда тываным тесе тымып. Выл хай күнне курасшин, хай әмітленіне туптыр. Еп кайрым, апла ыран вармана пірде духы бари. кай варым кана, илсегай, еп ништада каймастып, Тарықса сама шеркей, хой тенгел жинеларчы. Рехмет шаллуна хизеп тунышын. Вырымка урапи пус тарази баденче. Элендей енчен енне сулынгаласа шавындалла бычы, сарлага аллызембе вырымкана турдизенчен тытса, ним мар шалдырдаттарса кайры. Тикет сірмен кустырмазем чырене шурза ярасын, юнышса шавырнашы. Нимен бирге шуғышлама аптыраны шеркей, хойен шіллен уттыне варақшен пықсаларчы. Бұл лайық аставатха, элендей утма вренине. Шеркей хой унчухне шитчеретчі, Элендее амышы, тен тен ден тесе уттараче Терексір пәжігача икке біші ярза бұссанақ, шіреугечі, каллех тұрашын бұлза, кашқарза Утма вірендесшін пулышма сене хой яхынне ярашын марчы, ура тапса кудында жатчы. Ватыр шул иртри кен шабындан бара. Шеркей шабақ та паян хипек асыбад. Халяв элендей хой мендере халашат. Ыштан ос шидерет. Е чынласақ та тыванла хута кірзе бұғытра ингекрен хыдарас әметпе каларе бұлзан. Кирекмен пулзан да шәллән сымахи пирги был никамба да калашмиха, хой дәллән гына пәге. Шеркей кепи шанныбе шамкине шалса илчче, шымшаге бек пульчы унын. бұл пышне піррепексе, тепре кажырдарах тытса тудыне шелепе шырда-шырда хесре ыратныне шапақта туймаре. Янавар, Шақ самантрауна эс шеркей тар ухмахи кейін тене бұлзан, бұл құйне самай шымылдарақ туйны бұлече. Шеркей оссыр демес жыға хыйне, оссыр десе каланышын тар ухмах кына шилленме бұлдарадь. Унран хыйынчен деға ялданумайшы кана шыйдадь. Шеркей онсырдыран шрелле бұхры. Ури уменче тистік нұрыне кайре. Йылдырка щурымлы тысмаганыры шымламас урисене пірбірінчен аран иртергелесе, пажыр элендей пырахны улым бірже патнелле хывырт-хывырт йыраланмады дінчі. Улым бірже патне шитреде урлы кашаймазыр тертленче. Шеркей пешкенже улым біржіне илсе пырахры. Нора хайшулебе хавырт-хавырт йыраланчы. Шеркей унчине пыхачы пулинде нырра урых азырхамаре. Терле шуғыш ан тардыр десе пүртне кече. Шамрыксем вайыран шавлын таврыначыш. Кетмень пыдырмах. Шеркей алык чаритлетнине илсе выранчы. Пүрде сереме кече булмалла. Кашма жиын утса иртнебек пускалать был турат кушинчен кереген хевелюри палдара йываш шудатать. Ташта шына сырылдатны илденет. Шеркей пышне миндер жинчен енченгенне енчен енне алық патенче хура ерешмен пек шинче урисене сывлыша быляса, шүлелле баскавлын хабарать. Ун кардине хевел ылдын башу запеветнеде шабақ шамын тіліне шына шақланны. Эрешмен шавышына батне шидеспе дэчэ. Чарынса кына тамар, тингерзе пықса тұжы буласвыл, чее эрешмен епле савынать, шуғышлаза илчі шеркей, кур хайысына, хойынчен пызық шынана меллесе тытать, шунатлы шынана парындарать, шинземде бек шавденчере, кам чеерех шав дерет. Вырдасы сипит канышлада бұртнебе әш бұлмаст. Шеркей тарзаларжы, Тутлан карынса ондан палдар алығы бәтнелі пырса, она яри үшірі. Кун шутине пула, ұйғылы күші еміхрі, балқыштақ каялла чақсатачы. Шымламас херлі кушак тулдан керзе пүшнешіклері, бұрым майықлысым сине пыргаласа тем шаршлагаларе, кил хушине азырғазан шара уринжен сірдензе ажашланмадыдынчы. Шеркей пырдак пешкенчеде кушага çрременнчен шалса илчче, кушаке хыттан мырылдата пучларе. Унпа шаплах йыбаннышын шеркей хойенчен хой бек пульчче, мырдах шаврынса кардишнелле тухре. Шымарда дуза Анна чăхылупа сайынче ян янратса кыдикледет. Хевел йывăç пиш юллеш хабарнă да икен, вăл гына Ирдерех вăранашшынче епле капла. Шеркей күшкіре тарықма дедінші. Паян был, ирлезе, вараннычы, халдырып та барадырып тені жердех, теплерен кыдыш пулны да, каллех, шихынусыр тәліксенбе адаш выртны. Пуже пыдавка бек ебір. Пылдыра тем барны бек шеркей васкавлын каялла кечі. Халь гына урай жузагайны селеме пюртрен тазамарышы вдулдарны битребе дұғачы. Ашы ун витрине онзыртран сөрдензе шимне тоқтаржы, палдар урайне ебетсе баралары, хойшабақта немен бұлманбек малалла иртре. Кедесри сак шинче тимрук шибырать, туды херрибе селеги юсанны, Ашы батне пырса, виденне чаппанне карт турца сирче, Тимрук шардақ сіксе бұранчы. Күп чесе вырдадан хантар, тар хавыртырақ сиксетіні Тимрук хаярланны сынлы ашы жіне чыл-чал Тарда халех кереше тыца хирек кайны булдар. Илтрине мана, асту суллансан жүре, унда мыскарасем курса, хавырнақ табрын. Илтрине тебір хутта ытра ашы. Шеркел каялла жаврынчы. Пажырге кушак, ура айынчех явынса жүреть. Шеркей она хюринчен ярса илчеде, кардишнелле тухсан вайба сулынса кушака пәррек пүрт пешмехінчен жапры. Кедесе юн зирбенсе тухры, янавар пір хуткына яма әлгіржі, шеркей она келет патнелле ыбытры хай Эс Эсмескерунда ирлезетем шуйығадын, ыйтры тебелде яшка андараган мышыры. Ирлесе мығырдатыры ұбышки. Кондорла жидет, каларымға, ирдерек бұрат десе. Бұратырым, хуайыплы, иге хутта бірза атырым, тұрып тені жүрдек тұмарын. Шаплайынды, хамайыплы, ялан хамайыплы. Тыт қалып хазире да, тарықса калаза хучы был. Кыш тұқтазан, шивырзатыны Ильяс еннелі бұқыреп. Чүп хавыртырақ, тұқтар ачын, темір жегайса келмелі, Ильяс хойне бір құт кетмері. Сайде сіделі жіне яшкаандаржы хытны шықыр тады кесем кыларжы, хынықны май сендре жіне жүк. Тимру унғышын селиме шивыса келжі, пейжі унын, тембе пажырғанса хыбыннын күрнат, Ильяс каялла даврынчы. Атте, тере бұл сазыба, Пирен кушакатем пулнă вилет чепчр юнхăй келет умменнче урысине тыскаласа вырдать. Ашы куç харшине усындарчы. Пәттере, ытлаши пыр усрама элле, кнешсе мархаепер. Ильязын шавындах и кушинчен кущуль шапырдатсанчы. Кужага пит юрадачы выл. Шивырас умінде она пәбірде илзе кепе шуги хушинчен Ашы келді жаға кіркенменні, ача жеріне шақ самантра калама жүк жі. Шиде, шиде нұшықлатма, шышле, хам білерді мана, ак не хубали қылғалы шелік шелетсе барып. Тем бүлжі әнде сана капла, ебіра илні кымылба бақала жыва құлшынжы сайды. Әнер шығыра пидерзе илден, баян кушага ұтлашы пырдесе иккен, шапса білердім дерін, ұран, тәнче хамырада чидет бүл. Сайде тарыннан ахласа аллинчи йывыш сене сиделчине прахры каллех тепелелле кірзе гайры. Юре пидех нышықлатмасан да юритетеп, пурсырта, кытартма да, оспама бұхадыр, мен думалыне хамақ деп. Шеркей бенже сулын каласа лахан патне бычы, там кымкана үбіндерсе питне күшне жүре, кымага өмінжі шамгаран, чендер вешле питшылы илчі, шылынмасырақ пықсадычы. Үшталеш кивби, шәділзе пітменчішке бұл, ұнба чашық дирекші ватпыр, шылын жавынба. Упрама білмесір ябалана, чашық диреге она мұнчалаба жумалла. Шерке пит шылыне унгун шабыргаласа чәндеребе гына шылынан бектуре, мыйығыде, тонла бешінші шүйшіде шаплақ елдырдатсады жеш хінчі шырашшине салца чылана духре шыгыр илсекече. Шыгыр сымсине каса хой умне хуче, ташлама челебе тебір шүйхе челе туса візене шурмажар, касреде сідерін тебір енне хурса тухре. Пышланы шығырне калле килсе гайры, часах таврынчы. Вăл пюрдекенечух чух селимепе амешше тем бирги кулгалачыште шыпыртах пульчеш. Келхуши хăйвырне бұрсаларчы, ытысене де сетел хушине лармасынчы. Шуллахи яшка мене сетпеже сетпежеш шуратны булинде хăйне кура техимле. Шырансай пишне шамрак сердебе пулдыран шыварда хойзем тіллін тенебек ирелеше. Шеркей пызы кажық пайшы ет, ташта кайма бек Шавлан сыпса выл шүрбине. Темрук ашыне курмах шавлын сыпать, икі кажыгесене сетелшіне құмасыр жиеші. Үттізен бара тирбейлінде шыппын абатланашы. Селиме тыван келінже бұлзан да хойне ларма хербек Абатланасы шапла пәрз мақсыр пит салғу ирдед. Тұқтар кече. Сайде она седел хушине лармасынчы, тұқтар келінже шигелерім десен, урықран она ларма хистемеріш селимен пичі күше сисмен хушара, пішерде бұшлары, хірлі сын карза Юратха шавна тұқ тарзыр бүшне, үттізем азыр хамарыш. Сана чендерестезе Ильяса жеш калазаттымға, тері кіл хуши. Тимірше шитсе сүрене тимір лар лартарасшы. Йывыш шыллы сүрепе, жары тымлы тапрана тепретме канзір. Ішлетеш пулмаллаға, темір жүре, алыге ұшақтыратшы. Шакна пілестерімға, мәскер ұнда сирин хапхыр айынче тем тем дебірлар садулдарны? Ышта мінлі ывыс. Тем туғатланы бек мана. Ак тамаша. Эбіде азыр харымха, онада, терес елеме, ажабыча, малла хытланы бүлдерім, пить сынасақ пыхмарым Абатланасы вғыцырақ тадылчы. Шаварынжы чымлакне ништан шытса яраймазыр шеркей вырақчен тертленчі. Алықран тұқсан бұл сыблыш жабыржы. Шилхап келеш енче тем бұрыне азырғасан күшне чарса Шав ябала тен пажырақ бұрчы бұл, еплі хой күрмары хауна. Херре шунса қымрықланны ұвыз шине темде бір Унда шүш де бұр, тамыран туса хытарны чығытта, тапрамуклашки де, тәрлерен пірчізем де, варринче, чиварринче, тахланран шыратсатуны мықла качака бұр. Она елден мұнчала ашыге бебітне, шерешне кандраба ывыс тыт кічінчен шықсағуны, ывыс аякинче, пәрхерринче шығырхыт тивырдать, Йывышран касса осталаны пәчек чересе, улка шиппе кышылланы, чресне темеше сум нухрат укшаяны, тада ытты майлы абыр дабыр тулдарны. Шеркей хапха ушса урам енне тухмахы яймазыр, шерелле кукленчі, ывыз мен бұррине курат пулинде, хой кушне хой шанмазыр, тілінзе де шиклензе бұқсадычы. Унба юнашар, сайде, селимебе тухтар, Ильяс, бізем кукленмезірек бұқашы. Темрук урам енелі дұғашынчы, ашы қылар мары, дұғатланыне сірмезір хапхаран дұқма юрамасть. Тухтарба селіме пажыр онағына пақмазыра хапхаран ирсе жүрені иккенде, абыс ингеде хал шыбақ бізен түбіне үкме бұлдарад. Керекмін қаласан да, шак керевзір ябалана, шеркей шүржі умне килсе хуныға, манны туғатмыш, тем хайлаба шапла пызатшын жүреді. Ас ялди ухиме карчыка остачылхеже дешше, шав сирме пілзен кынаэнде чатребе үкне сасаба канаш итре шеркей. Унда хитмеллеші бара, шербиге агая чене бірде, әже ирсегайы, хай, шав непсесір жынна, шипшу ытла тулды буляпласан, ухимене пама бірдетнем. Арымен вырынласымаге куныш куныштарчы. Бұл шаплахенде шымламас әнзіне қатар-қатар хышкалары бұл, ундан пушне кышт шықлезе, ажызем еннелле шаврыншы. Эсір хал унда-гунда хебешсе ан жүрер, пүртре теге ларар, тұқса жүреме юрамаст, Шерпиге ағая мінлечіне бір. Ыдах мені хам шүран шуран каясмар, лашаутланаста, хапхаран тұқмашуқтада, Химене леш барринчи тұрыға сүтсен кайран-кайран пүштарасы е сүтмелех пулатши мінле канашпарын мұжырым көнбек ергене еппірт те білмес деп түррен каласа сайде. Пырдақ шуғышлаза данығы үшін шеркей шабақта майне тупре. Хүме сүтме келешмері бұл. Кукленсе ларны шірден де видене ғайры, лажине шавытса пылдыра турцағы Ашы шапла хытланныне курса, Тимрук легірдетме бұқыры. Ерзе яраса шитне ашы, унгеннеле шаврынжы де, ширтса хесне шал видер еплесі мақсым сырғындаржы. Шал ереден айваначам тере бұл. Тимрук шабындах тутгине хесре, ашыне хергенне кымылба бұқыры. Лаша хойне утланны хушине шеклесе, крыльца пусмисем тарых кудынлашса да булин урамалла анчы юратха ша бұғатыра урамра күрші күшсем хураламарыш. Шеркей пажырханаған чырине хыдарса, анаталла тек татныбек біштерчі. Ямратыр ринчи кураксен ешлі ұшкіне ұнхыщын, хыттында харыс-харысын кранклаттыры. Сайде хойбе бірле юлны ачисене пүрде ерсегече. Ачазен бірақчен, сымақчен мезірдачыш. Кыштақ вғыт ирцентин, шакки чем шыплыға Ильяс татры. Анне, камына шапладывать, ыйтры был тухатланы бірге. Камне кам біледі ачам. Ерне тывар сапса хварманшке. Тухатмыш шаплахытланать, пәлнебе калаза хучы селеме. Перин ялда пуришав тухатмышсем. Пур бұлжав. Міншін шапладывашы, анне, тепчеме чарын Мария Ильяс. Пазасшын, перем леди бурин ингек сунашы, ачам. Шербиге хойне майчен кетермен икен. Шеркей пыны бұғатра был, каш курна телек тупсымне тепчезе пілне демен, хайзем умне тумланзах туқсаларны. Телеге шеркей пырзачене сепулны имеш. Шеркее çавыннбек хурдунине илсен, шерпиге и каллипе сене шарт шапа-шапа тарыхре. Куча курынман, пәдем усал теселе ылханжы, шерле ет качкаба щуурцр куша кайыксене тел булманы тесе ыйтрре. Мур пәлзе шиттере унда мән пулнипе пулманныне, Ахаль күш панимінде курмарым, тесе пəлдерчче шеркей. Шабақта пасны бұрға, каманда бұлін хаяр аллы хура ингек лешсе хварны. Шавынбек чухне шын ғудне кемесен епліға, тенжере шын бажын бұрыначке. Шербеге халех чілгежі бұлса ингеге тавырма келешіре. Шербиге хой бұғаденче качағай мазыр юлнығер, шулебе херіх урлы кашны бұлсан да, ұндалла житменға тет бұл хойбе калашаған Мен ажаран хытканда жергесірдерек үснескер, хойне кун курмалых чейелехне шидерні хабыл. Малдан телек тупсемесене чухласа, каярахпа верю суру такмагысене тешмірткеленіпе, тепчезепілзех кайман күрші аржы хушинче хойне кура чаба тухныда, халде булин шабешпе славны тұран анаткасри пәчік пиртре пәрпәтчен бурынать. Урампа ирден жүрен жінзем шеркейділіне жетсен тек чарынашы. Шербегебізіне ырыба пырынма үгітлері, шеркейла жіне каллех крыльцаран кірдесрен имензе пахшари кшине піксеячы. Шербиге шил хапхи айне бірзапықры, хойделлентем мақырдатры, ондан крыльцаранах пүрдегежі жіне хойхышын уттарчы. Шербеге пүртрисене сывлық мен сұнмазырақ, шіп шапаратыца, аллы зене шылгалары шапламай бавыл, зене тазадан бек туре. Шабырне кровать патнелі бұтсаячы де, енжен енне шабрынса виші ғуд сурчы. Шабынғы шындин, хойне пықсадыраган хилкуши арымне асырғары. Сайде агам, чызым бұлмасан да савапым шиттер, хаяр эшемре ырысунас кымылым биттер. Каласамыр чыннепе шурдырда тюргелли тавра шуги, тем каламалы әнде она хириш сайде аптрасатычы. Тюркелли шуги де деп сирен шурдырда, хойбе калашманныне кура хистенерек сасыбакаллых итре шербеге. Мен тюргелли ютада, унбекине илцеде курман эбе, Шербиге тюргелли мениккенне ыннандар сабачы. Бұл амышысем хойсенче юратны херне качабаныч шәне килдишра шәне шынна ялан хисеплехте килиші болдыр десе, пехиллесе парса яраган ерек пугани иккен. Ун бекине ул шит сыбыкран ытлады маст имеш. Кайран был шурда да, шурт хушине де инге хышын инге күреген булат дед. Шуғын беки, тері сайды, бірін аннен де, асаннен де пулман унбеки ерек тавражы. Унбеки шукке лайықта, эпин санын шак надумалла булать хушматыдынчы шерпиге. Камага уменче шатмапа дарет, шелен жип свеме хадырле, тепел кугаренчи кравачине тюшек сар, тюшек пышне кашни ажун пірер ябалыне хурсатух, турчкуна хутман камагуначик, Тата кэдерне патшан ман пығыр укши хабарнах алайынчех болсан пит аванчыде, энде хамыннебе де майлаштарыпха. Умымра чілі шығыр бұлдыр шерке келсе Санын хужа, кил хужи енелі шаврынчы шербиге, халлихе пюрдеке мелле марчыха, пылдыр адух, касыхла, асықла, пәр шынна да, пәр кушага да кертнян күндан мен эш пәдеричен де тұхма юрамаст. Ерге чынласақ та юмышлана чухнехи бек туген абышлары. Сайде хай убышкинчен ыйтса шығырчылли илсегече, ундан кымака, анинче вуччырцеяче шатмава шывлардыры, энде юмеш мен хушнине был падембех тусапаче. Шербиге шиелди кепине хывса она хышлы шакре, сайра шишне тустарче, шабатыне салтса чылхине түшек тюшек хабарсаларчы. Урізене Уризене хушлатры был, Шүрімне пегебек жі, ахалде пәчікре құрынаған пәбесие хутланныран тада ытларақ пігірілнен туенчі. Ундан вал шеленжіп бішін юмыш укшишық сабаска мазыр сулландарнымай тем мақыртатмады дінші. Пюртрисем пұрде шып. Юмыш мінле берсе сурнине пілесте ынланас тесе мар, пуринчен ытла курас тесе пықсадырашы. Сайде шатмалар сабачы. Юмыш унран ачисен ятне ытреде, хыйын сымахне кешен ачинчен пушларе. Ильяс серем, Ильяса илен күлли ингеге ан шиттер. Малала сымахесем илден мереш, ундан Тимрука Тимир хулдеан Селимене севе сингере ансилледер десе, пәрін хүшін тепрін ятне асынса мақыртатры. Хушисем балли, аслы піліхрен үрі күншул, елын Шуртри кашни нах шапла азынзаду тухры был. Тухтар бирги гына мақта каламаре. Пығыр укши, майы бенжеш сулланнымай, шатма херрине хурзатухны ябаласем патнелле турдынат, вылшыбах пір шихыран сірденет. Юмыш, укшине сулландарма чарса, шавши хасалца бұхат, саппун икен, көгірла херризене, херле пусмаба пүкне шуры саппун. Юмыш, мелгебек, тусны шүшвидер хыюмен жейшін сене пыхатте, качах шаккам ябалы тесі ыйдать. Селименінде. Юмаш пір авық, хашлатса да ахлатсасы влад, тудыне пірзе аякинелле сурать, ондан хөйтілленек шүшне кыштақ сирзе, селиме шакчілерен пірдадық шығыржи, кесе шержи пуші пызығы шығыр хұшса Ашу кала самахран андух пиге, Кирехы жанда ына итлене бул тезе хурать. Селимене кышт имендерет юмыш сымахе. аш ашамыш сымахинчен тухмашке, хый хышинче тараган тухтар енне çаврынса пăхать, çăкăртатăкне хыбатте чымла ярать. Юмыш çатмари шива тингерет, она калех укшибе хумхандарса шива çăкăр хой шаплах палла марсы сымахсем мăкăртатать сымахне пӹтерсене бұл тюшек шинчен ялт сиксянза урайынчи шыпыр жине пуш кымагана па пытратать. Ундан пывынса тухаган сасыпа. Усал сингер, тух, тух, Ша килдиша ыры бар, пархатар гүр, аслы пихам барын сывапе шиттерех мәскінзене, тесе шатмари шыба шыберешіне сабать, шыберінчен терлиеннелле шивне зірпедеть кайран шербеге шакшы бара, чымырдаса тұтса кымаға картлашкинчен шарба келетте шара шарран пүртрен палдаралла тұқса Шеркей хужам, утман дербе, хужат выл, шак эшпідесі кіде-кіде аптыраны шеркейе. вара, лара тұра білмен хеража дейін, хап-хапатнелі бірхенет. Онда инге карны ывыса бутран хыран бек Агыш-магыш сыхланса аллысембе ярса илет, ывы сайне шалғалан бекті бәд, вара вәрлі хапхана ұшса, шыбыр жіне хуны ывыза ик аллыбе ярса те, ун жінжі пәдім тупрана пақчаналла илзе гаять. Шеркей вәттен-вәттен бұскаласа, ун хүшін аран әлгірсе бұрад. Пахча варринче едем. Шав едем херрине шицен, юмыш сазардық чарынать чишне иги еннелле уйырса тавранала пахкалать, кадык чырнелле пюрнине тосса вырман енне кыдардать. Шеркей хужам, тет вăл күшт кышт сире авжаб енчен хура ингек кедече, Ун çулне каялла тавырас тесе хам бек торашрым каялла тавырдым, Шав ингек вырыне хальсан çурдында ырлыхта савыныш пулмалла. Эс курмастын, эп курадып, Акшак анат енчен пілмесеп, иншетрентер, бе каладып, сакыршар шурт урларан, сагыл ураллы хура утсембе килсе сан шурдында сарбиге жүреш. візем сан ятна астывеш, хавна кисеплеген сене хириш ан булунчух, шеркей хушам, візем сан шуртна хойсембе бірлем мул күреші. Узалте селе, сирне чух, мантеле, селиме саппуне тухре, шавын бачухладып, тереде шербеге, сывлышне тарын шабырса, сурчикне сирбеде-сирбеде, малалла, каласа кайрем. шер кунирцен, сан пада хер шурашма, сем херлі качысем келеш, бізене чиспа ешында хисеп пеосат, ан бүл бізен шулне, буянны суйлансан, ан бешерт пулас хурында шусен ячепе, шын күші умне вадан мазыр малық санын тумланма туңу ши шими умран юле. Юмы шавындах шыре лартны ывыс патнелі пішкінчеде шүшіхіне ярса илчі. Тыт акшакна шундарда кәл дуса віштер, тата акшак піржесене едем давра сапсадух. Едемі тыры кышылебе жаврындыр. Шақ иншеде иншеделеу яр, Шурдында қажаға таврашымар, кәшілех бұлық чарлехи бұлдар. Келхуши юмыш аллинчен шаптықлан качагана илсе тағырлы кеннелі бай шитне таран варгынтарчы. Ме тадашак ывысада жұндар, Шеркей пәр ывыш кеве улым бұштарчы де чырсаячы. Юмышран илні ывыса шурмаран шурза вұтшине бірахры. Ивесе барринче шыбах вище шыдык. Шыдыгесене пашадан ба шыдарны. Шерке шак ывысы ташта курны пек аса илчче. Вăлына вут шинчен каялла шиклесе пăхатшында турдынчче, анчах ывыс çуркамесене ттеррриенчен вут явза илнетчче, Шапла пăхаймасырах юльчче, ышта курнине аса үлмеде пулдарай маре. Шапла мен шунаганыне шундарса, шунманыне ывытса бітерзен юмыш бағасы де иртірі. Шеркей чарити не хлапланчы. Шак каптырмыш хыткан херарым, үплебек пәжік шүрденше арзыр ачасры пурнаганскер шагын бек ергене епле оста бірензе, мәнле хабатпа, бірзе ингекрен ходарны шинчен шуғышласа, шеркей тілін мәлібек тілінші, Она хиреш пәр сымақта каламаре, ыйтмаре. Юмыш ына кунда мен бұлса иртнине де, мен туса иртернине де, шивых шиннесене, шашутрах шутрах сайдене де пәр сымақта каласа памалла Шеркей шак бұртынлыға усрама тубадуре, калама юрама симеш. Мен Юмышланы хыва цыргына мар, пәдембе хириш тухма пулдарать, Вара ингекрен хыдылас вырне, тата пысык азапсем пуласа кетсех тымалла имеш. Келне таврынсан шеркей шак юмыжа хой аллыбе хой шуры бир тарыхеті тарасшынчы. леше илешін булмары, илме мар яхынне де ямары. Кыштах она кына тешмірдеген, чәлхешешін, Унбек, күнбек чырманасы пулаттенде, ютчинзе маршке, үлім, сывлық бұлзан тавзымағы дешиде, тегелері. Бұл пір күндік шымардана да сайде хистеніне бұлағына илсе ғайма келешірі. Ирбе посылны күн тинех ергене кірсе Юмыш кайсанах әш пышланчы. Селимебе амышы пақчана шум жұмламадықса ғайреш, Тимру кире, Тухтарба Ильяс, Тимір жеуттаржыш пәр шеркей гына келде тарын шуғыша кайса ним тыва пәлмесір аптыраса юлчен. Эше пурчыха унын, вильне кужагын тирне сүмелечі. Шавна тумашкында аллы хальхашын шаврын маре. Ышы çуннине пусара сесе вал витререн пәрргурга шып ăсрре, эçесшн пулнă чух шывра хăйн мӹлгине асырхаре. Тахыш вăхытра ун çамкине эмерне хапса үкми пәрр карындык тарын жер хыбынны. Тимер херзе шаранать. Капкай тимірже бырысшынны. Утламыш халыхе она шивых курать. Аслы ывылепе иккеше бізем лашинже ир пуштаса кашчен пір канмасыр тенебек әшлеше. Ял халыхе валли шурлашыллашы, пода суха пуш майлаштарасы де булать, пурды да Пір утламышран мар, күрші ялсенчен де час-часах келеші. Тимірші шемьи кунда чул хуларан кучса пайдақ ба пайдах шулзем иртненде. Кучухне ешті шемьебе хулара пұрынма пит канзыриккен. Эш шукран әшсір пұрынса тарықны де, ба улды шиче шулда иртне, шаба халичен бізен асынчен каймаст. Пындахны чәрі путвал пилімесенче шемйи-шемйіпе тупы крепек тағысқыланса пұрынны күнсене, бұшылы тұтылы иртерни ыт каласа йылынса жүрені, кел кардесенче еді естадыға стадыға тупнышында савынны, кам бишсе білес пур, капкай шемйи е ун евер ытты эшіннесем чатса иртерне нушана. Евірлықне нумай күрма пүрнешав, хулара. Ялта десен, алы әжебеде бұрын бұрынғалама бұлад. Капкай келдеші валли, ұтламышсем ял херринче пәчек бүртлар сабачыш, пүрденчен иншехмар, лашы темірші сыр бұрынма шугенде. Юман тымаринчен туны агабышне темір калақлы сухабуш, улыштаржы, тындан шынзем ұраба кустыр месене шынлаттара бұшларыш, ташта катана жүрі жүречен ялдах темір бұрлі лайық шау. Утламышсем пурына киле, капкай шемгине шыркас сапамады әмітленетшіш. Капкай малданхи ревизе креймере. Хойен пәчікшіде бұлін шырлаптығы болсан, тем пекекші иккенде шукшав. Юратха шур тавра пахча бур. Капкайын пилік ача, пилігішіде байлы, ашшыне хуны темелле, веше-вешін патваррын үзеші, Асли Миша ятлы, ялда да остати жетеші, ирне агадуйра паттыр крешнішін ялда она пысыки печеки пэдембех лайық палладь. Шартан имече самахран халасан, Мишана элекхинченде ытларах юрада бұшлары. Вăл тимир жылашине ирен кажын кун сиктермезірденебек кірсе чыдаймаст. Крешмелли мельсине Мишана пигензех варендеть. Капкайын вун білігелі шитне ани ятлы бұр. Бұл чынбірде біренет, Шу вăхăтенче яланақ таван ашы амыжы патне яла давырнат. Унын шыллене Володина Эбір Агадыра Ильяс папірле курнначче. Шеменче ундран зем тада иккен бур. Візем утламышра журалны. Капкай хушалахе вырнашны лубашка карас күллібе юман күллі патнелле тухать күлерен хиренчи сырдалла шәне ыры каты бышланаччы. Шавы катанахал кыкласа сухаланы ширмахеррине чигінеген пір сымса хашеш сухаламасыр хабарны. Канюгын бір жіне агабыжы шавында шалдырақ ванзагайны имеш. Сухалаган таршине жерехтытны дед, халдесы балаймас дені сасқура жүрет. Кандюк шабырына хоеқ бір запықны мен. Ингеге кетмен вғытра тигіз шәршінчек болына көрінат. врашы де шырықпе киде жүк. Шамна була, алғында, чүк дейір термелле, шырнеде шамырқлатмалла, тезе сымақланы дет кандюк. Тухтарба Ильяс теміршілашіне пыны жүхне, Миша пәтчен гына Лаша шын кеніне курсан, қатшы алынши сундал айкине хучы, вучаха пір луттук тимір кадыге парахры віргічіпе вірдерметі дінші. Тухтар она сывлық сүнчі хойменшін кілніні каласа пачы. Эже пысықмар бір, сымақ пачы она мишша. Шамрык тиміржі сарлага да терек лешін. Сәне пиче әшлесе бе бөл, херелсе гайны, күпшекрех сымзи ашынебек шашал хурай сухалне ик күн хуши хырман бұлмалла, шишне хышалалла тураса яна да, итлезе хайман шишпайыргізем, хой кышт авынмассерен малалла усына усына анаше. Миша бесене аллыбе түрлетмест, пушне лыст ухсайлетте, шишпайыргізем хойсемех каялла бірдашы. Бұл кулгаласа ошын бұхать. Ялда Миша жүлне жидне пурдя авланненде, теміржі ажи хусаха, Шамырксен вайгесене шүремешкін пидех савық булас, тухтары байыра мишана пірреде курман. Шамрык тимір жапардақ сылы шаврны хушара візем сымақламады дінчеш. Пәчене хішледені гунда үйтре тухтар. Пәчен мар, әбір атебе ішлетпір, бұл хал шива кеме кайры. Үтла пачы маршке баян, лашра пачы. Әбір кашнығын шем ебек шива керетпір. Эп пажырақ шаванза келдім де әжет хелледе шивакеретін теші шаплайы, Консиктер мезір, таваржы Миша, иртнехел сиве килчі, пұрбірек прахмарым, сиве бұл хілле шивакеме, пейдяван, менәчаран адылда кірсе үсіне. эс адыл курныи адыл шинчен тұқтар илтниха, кураса курман. Сарлаға тет юхан урам, урлышынчен де сарда гарахтет. Миша чыдаймазыр кулсаячы, урам сарлагі жидедені вон ял күрінат. Куржанғы енелі тосребыл кадык бүрнелі алдыне. Шавында жидеек бұлат унын сарлагы Есте шива керетне, шырық чухне. Пит шырық чухне кемелі мар. Ирхине хевел духна чух кемелле, кашкине пидяван, ага иран ирхине кунда килха, перле шива вон шива керсе таврнашы, тере миша. Күлі херрипе пәрі шулланны жин, кавагара бұшланы шүшлі, пүшне выртма картус тұхынны, шуреге бешиен пилікне чын адыба, тепри шамрыки шаназыр шуреке бебе кәске ембе. Ильяс шамрыкіне шиінжех палласа илжі, Володя. Миша ашыбе вырысла қалажад. Вада тиміржі сары ехне варым үстерсияны, кыштақ піргеленне битлі, тұқтар жиневал ұш бұқса үлчі. Чывашла тағын тагынарах, вырысла хурымбырақ калашать. Тухтар хойменшін кілніне пілдерші де, шедік па жергені сүреш әлесене Ташта нумай выртса візем, бәшізем кугар, вырымыш пірбекмар, бұджахра шәнерен шыратмалла бізене. Хадерри Рибур, шавсене лардас бұлад, тері бады тимірші. Хой жавындах лаша кече, сыран саппунне ячи, сыран алсадығынчы, вғыдавыра ямазыр әже Миша тухтар илсегілні киви сүре шелесене бұчаға бірақры. Тиміршісем епле вайхываттын ішленіне бұл алық паденчен чундан савын сапықсадычы. Херне бучахра тимір шыранать, Віргічіпе вірдермесерен, пек шинче хілхемсем шүлелле қын зірбінеші капкай тухне тытса сундалі жиен хавасын кыдырдаттарса илчче. Унын тебір аллинче вырымрақ авырлы клешше. Шав клешшебе вăл чарынны бучахран хайра пызыкеш тимір кюмерки шақлатса жіклері сундалі жине Шуралы чен херзе житне тимір, пірре жапсанақ чыл бар тепренесін туйынать. Вады тимірші вайба эхлетреде, шав хаварт-хаварт хавырт-хавырт туптамадыдынчы. Ишлы хелген бірчізем ташта жидеспек ярынзағы барашшы. Тухтар пит юрадать тиміршізем ішленіне пықсадыма. Майне білзен был хойде жағында эшлесе бұқны пулечче, анчах кам бірен тұрына вайдану майгерле бұлжав, унын небек черженгерех шымшақпа кунда әшлеме шымылақ марбул. Ажазен пірне бірі тақшан пәлеген туссем бектел бұлжыш. Ильясын кунда әшпедері ченех кетмеле бұлатка шамынбавыл Володязем бәдне кайса келме келешіре. Володин пүрчі теміржыла шинчен аякарах сырт шамгенелле пықсаларад. Пүртне шурмаран журны пренерендуны, Шиелден тирбелен хымыш витне. Хыжалда хымаба шапсатуны пылдыр бұр, ондан вара аслык пеки, аслык хыжынче тымба сірне шадан виде. Пылдыр алаги уменче пәр илемлі хымыр еді, хыйын иге пәчік шурибе ебан савырдадь. Ачазем пыныне курзан, шуризем икеште точыш. Пызык етті Ильяза күш сиктермезір бұхать. Усык хылхи алза тулебек сарлағада варым, хура вешлесымзи хевел жинче шудалсадырат. Кеске шуме хальгына шива тухнна хышын хебек ем-ем гурынат. Йиды урашне шекленче, шиншеде барым урисем, чырне вешін гына шыретірене Трезор, дере Володя ачашланы сасыпа. Еттізем биш унумне Ильяс кышт каялла чакре шикленсе пăхкаларе. Эс анхарабысенчен Ильяс, ав мӹнле се ачашланашы бізем, шынна тивмеші сунара жүремелі едізем. Сунара жүремелі, Хебірдесе үкре Ильяс, виш шешеде пірдесле епле илемлі бізем, пурде хывырыны, хамырын, мәншін шамын жүхлі ұсырадыр. Пит келештереші бізем, хергенедіп, Анди пірле бұрынчыр пиде хирле бұлзан сана пір жүріне парза ямада бұлдарадып, Ильяс шавындақ паян ирбе ашы шапса бідерні кұжаға аза Кұжағы де шак бегех пит шіберчі, ашы она шабахта херхенмере. Шак йыды беде шавын бек пулма бұлдарад, Ильяс ун жинжен аса илзен шардах сикре. Анчах тебірдесен куйыд шурине тухтар батенчі усрама булать. Парса яратна болоде чынах, ебына лайық пықса үстеріп, кайыға де деп елін итрі Ильяс. Кайыға жүреме біренне бісем, пызық трезор, иртне хел сағыр мулгачы, тұтсабачы, тері болоде. Хой шавындақ шірелі пішкіншіде бір турбас тады кетітірі, она инжеде ұвыцаячы. Трезор хушребыл пызык етіне. Етізем вишшішіде бір самантра тапса зикреш. Ватты шидес шеречі малдан шитре болсан да, турба стадыкне шаршлаза шеш пахре тегенмере, унғышын чупса житне шури турба садыкне хыпса володе батне каялла бештерсе келже. Пулдарат вет, пулдарат кынайы, чыререн энензе тәлінже шакна курны Ильяс. Килне хайны чухсана вот шакна парза ярыпта. Аржин ажасем пулдара кечеш, Сулхында таза пылдарда пәжіксідел ғушинже Володя апышы кенеге буласаларад. Ачасем кенене курсан, был тюрех булама чарынче. Аня, вот Ильяс манын лайық туз, тері Володя. Йот шуртра ваданаган Ильяс малалла ирдеймезір урайнелле бұқсадычы. Ильяс, епле илемлият, Илья десенде юрать, Илюша. Кажал Володя бапірлеш каядыри, Ильяс тем тавжырза илейменнебе чӹнмезірдіжі. Каят бір, ұншын тавыржы бара Володя. Хурын бара пірле каят бір, пидяван, пірле юлдашлы булыр, тере ане ұшны кенегіне хупса. Эп пілместеп, калаза хучы Ильяс кыштақтырзан. Школа, пілетін біт, вот піріняпа жыл жылбіренчі, тада каят, ебеде каятып, айда пірле жүлі бір Ильяс, шинетічі Володя. Мен тударашы унда. О, унда вренмелле гына, пәдембе врендеші. Энеге булама, задача хисеплеме, ширма врендеші. Ну-ка, Аня, аппышне пықса елчі болады. Була забар Руслан жинжен. Да, хебірдені сасы Анян. Ильяс вырысла білмест. Манангунда гунда вырысла каланышке. Ну, ес ху буланыне пире каласа бар, елінші володе. Аня чылт шуры кепепе. Мышыр хураши ветне көгірі умне усынтарнă шара урине шухе пушмак тăхыннă. Бұл ларны шырден тұрса, ачасен патнелі жевғаржы, шамрык Ильяса бидерсе бұқры, ұтла ачаш кілеткелі қытканача. Аня аллисемпе бүшін жән сүрдінші, сірдінші, бе Ильясын илемлен хирелсе кайры. Айдате, пүрдімне тусаларар, унда епізіре кунда ширдине пәдімбек қаласа барып. Пүрдюмінче илемле чечексем үзейші. жән хөші лапсыркада херлі, күжа жизедірат, хөші юрбек шуры, каваккиземде нумай, күш-пүш алчыра сағаймалла. Каныш сірвілі хұрчысембе тегіл дурасем чечекрен чечек патне пырса сірлеші. Йывыр чечексем ачаш туни шеклесе трайманыбе пышысене усны. Ачасем шав чечексен хютине сак вырынне хуны яга пәрене жіне чегешсембек шума-шумын бырнашреш Аня, ачасене Русланба Людмила шинчен ытла иліртмелле халап ярсабачы. Володя кухалапа ахыртнех унченде илтне булмалла, кала каласапаны май хойде сыма Ильяс вара кашни сымаха шытса яраспек тимлен итлере. Княш патенчи эшке жигиде, Людмила шыр шытса яна чухне хибек шухалны агыш-магыш пызык пушта, варым сухалла усал черноморда, патр русланда, ана шабах кужу мінже бек туенче пит си каласа каласада оста калать, сомағызем такмак бек киле шүллен шығынса бұрашы. Каланы майвал кинегишіне паққаласа илет, үгерчік сен бұр. Ильяс шав үгерчіксене сене де, она аны мен каланы пәтембек чын бұза иртнебек туянать. Вăхăчепе аня чарына-чарына пуласа парать, Ильяса çакы темле хăй пеллмен юрра итленен туйынать. Мӹншӹн вăл вырысла пеллмесши, мӹншӹн çак анепек булама пултараймасши. Тень хăйде Володеран пек кенегесем тупса буланы пулечче. Ильяс шухыша гаять. Такма кынай кунда юры, вəçə херрисер пуйшланы юры. Майне шидерейсен Ильяс хăйде анепек калама віренечче. Телейлі жа болоде, шавна пәдімбек итлеме де, ынланма да бұлдарад, үгержіксене де кашнигун гурад. Володя ба юлдашланны Ильяшын темле хақлын туйына бұшлары. Нумайчен ларжыш візем шапла пүрдюмінче, Ильяс күші умне елт урықла тінже Күн сиктермезір, килсе шүрі хавыл шағында, вәшемзір итлетші ане білеген халапсене. Ане шақ халаба мар, Тада ыты нумай-нумай хала пілет пул. Пілегеншін хой пеллнине калама хірхенсе тұрас Ильяс хойде халапсен білгелет. Анчах бізем аны каласапаны пек шиғынза бұрайма шишав. Аняна амышы пюрдечін кіртіре. Ильяс па Володе и кыналарса үлжеш. Володя, эс пледин бүлша халаба, ытры Ильяс пырдақтырзан. Илтне, эбеку ку халаба мар ытысіне де илтне, Пілезінші ес ұлтын бұлы салтан патша жинчен, эх, унда тем жинчен де каланы. Ани аппу каласа Ильяс еккіне ярса итлері, вал каласа бачы. Итле Володя, эсі мана шавзене каласа барыны, каласа барып, Эбір Ильяс анба бірлі меш кулак каят бари, хірзе ыйтры Володя. Темін пілместеп, тавыржы Ильяс ебір хутта, Хай шапла хастарлы Руслан жинченде, Людмила пиге шинченде манаймаре. Шкулда врензен хоех шавзем шинчен пілме булдарат икен, ава мене врендеше шкулда. Мәнгесен де цэнь ама бе калашса покеха, мана шкула ярыр десе тілмірі. Ну, Володя, манан каймалла, тери Ильяс. Тада хышан килин. Иранах, наварса барса ярадыны? А, Епсана озаца ярып, жы жүріне парашын бүлме. Володя еттізене хойпатнечінзе илче бидене хупірі. Ундан шурисенчен пірне үлчі де Ильяза темірші лаши патне жидиченех ызаца ячы. Икі жы бізем, паяндан бара шивық тусем пулы бірдесе калаш сададылчыш. Тұқтарын күнда шыбақ әжі пәтнетші. Валенде Ильяс кетмезірек кілнега яшынчы. Тарават тимір жібесі булашса тұқсан, қой патне ача сене көрже. Бізем ғышын басқаблын ұтса бұраган жі херне асырғаре. сон битлі херача тұқтар жіне хайуллын бидерзе бұқса илчі. Тұқтар сүйре шекленечі, хере курсан хай шекленменжен Темле чун сисе илейми хават она персамантра самантра жі, ундан бек бүлчі. Каялла пірреде шаврынсапық мазыр утре. Ильяс еш, унба юнажар утма аран әлгірзе бұраганскер, тухтарын пілес әметне бек шыппын шаплагалаза ғучы. Ани ятлы был, Володя апыжы, чымбірде бірінет. Ингек телей күретим. Кажал тыры хинчен лайықрақ пуласа әметленет халық. Шу хушшинче ыраш пишсе çитечен шандалык пиде хертмере, дарых тусанда ытла тусмаре, çумырсем пăхытра шаба шаба иртреш. Хрешеншиннин шагынбек чухне те тыры давас шанчы çук пулсан вăл мменнле бурындыр. Ағы пучах усына бұшлары, әнде пәрбір ялды шымыл алылышын шурлатыца ыран баян, ыраш пусине туғасайкыдес бұғыт шывхаржы. Шыпақ шавын чух, пір күнхіне сулын сулынаспа чатма жүк хевел пжерце яче. Варман тәлінчі тәттен пәлет сазарды күпчемедідінші. Пәлетсем каплансақ бычеш, кавагарчеш, хуральчеш, тәллен-тәллен шуры-шуры, шилхесембек, турдынчеш, Ялдыр жишім туратын-туратын хушланса сірбіне бұшлары аслади шиллессін кемзірдетірі. Ялғалыге пажырханмады дінчі пар келет, пар келет. Шишем ялгышныне курсанах шеркеде урама чупса Ангарди вірлігішіне үбінсе, бұл тапқыр варман енне жы, хойділін мұғырдатса елші. Үрі білік шак ұзалшы мұра, ман ана жинелі ан ядырақ, ан ядырақ, Шумар хавар чывғарныне чухласан, шеркей калле пюрде чупса кече, шымышлепкіне пусарақлардыры, пәвежіне сықман уртыры, каяла шаврын мазыр шарранах хирелле чупыры. Армансен лешенне ирцень шалгым шумыр чашла тарада бұшлары. Шеркей арман чарынса чарынсадыма пұлдаратшы де, шабақ яран хушинчи сукмакпа чуп на жерде чупса, на жерде утса, тавалла талбынчы, бұл каламажук баскары. Энде вăл перетлепе шавласа килнинченех пăр жываса сисре, часах пăр ватма та тытынчче, Чавга шымартепех шулдырат шымыркасем шырелі сиге-сиге үйгеші, мәскін шеркей сăхманепе пірргенче хой аны хіррине тухре. пар кастарат кына, Варымда евр пучахлы хымыла, пыр шапатте, херхен үзір хұшса андарад. Тымарынчен шылынса хумхана дираш. Шеркей хойне пыр шапса, ыраттарныне туйми бүлче, шиінші сықманне сүзе, уменчі ыраша бітірі. Шаплавыл пәдім аныне бітсе хуретше, анжақ, ирдехне шутчандалығын тискерленне хыватне мәнбе чарма байжидерін. Шеркей шерелле үкреде пюрнисембе тапрана тұрмаласа, хурлыхлан энерлесе выртре, ыраш епле пітнине курзадыма чадымлық шидереймері был. Шеркей урашне тана чухне пар чума чарынны ченде. Кондоралла турдынна пеле чаплақ шавладка, астади кадара кемсір еп ебе бұлны шеркей пірре пәләчінелле, тепре хойын сықманебе хуралны, ами жіне бұғатте, пәтрешке ұрашым, пақсадырзақ підертердім, тезе тарғны чүнне сымақпада да бұлін пузарасшын Шеркей чарине аран хыдарса ыраш ани тавра шаврынчы, тадылны пучахсене піргвіш пуштарчы, алли жінче пірчі шекілчері, алы сабрза шизе темле хаямат тивне жау, пыр касы шапах ун аныне пыдерзе кайрышке, лерере хав айлымра, ыраш шапла хумханать, унда шет тименде бул, тепір хирде мінлеші. Шеркейін тебір хирде шүрбілік ырашы бурчыха, она да пар аргатны бұлзан. Шеркейін пүшінжі шлепки хойділінек шықленнен туенче, халық вырма тухаса ма юрамасть. Айламыра пір юланут курынса кайры. Шыш итеслі шырғалаша камын икенне шеркей кадаранах палласа елчі кандюк папайын. Нямажы хир пахмадухны бөлінде, е урнашкажи, весен аны семгенче ыраш биде хуралманав, пуянын кудын кереттеші ағалден шаплакаламан бұл, пыльчықлы тапрана пағылчақ таран шырза шеркей шул еннелле тухре. Юлан утлы жин нямашта мар, урнашкада мар, кандюге хыйых пүлчче, лажине хистемезір юртарса пычы был. Эсе ишак шерке шыллым, күш чарса ытры кандюк, мен шумыр бидір ебензе жүреден, хиреме пахма тухрымда, тухрымда, ана күшшуле бұзады жешке. Кандюк лажа жінчен васкамазыр анжыде, лашине шавытса шерке шиде секетседічі. Ялт хуралса пәтнеху, паллама жүк сықману бада бөлін шылынсам. Шеркей ебе сықманебе питне күшне жылғалары. Чәрі канмас декен, пыр шапса ғайры бүлшке ануна, анда калаэнде кандюк бабай, ерсе бек сасқыларчы шеркей. Пәдембек сүзе ғайры, хам бақсададын пәдембе сүзе ғайры. ай ай ай күну ғашу, пәдембеге, ава аллине тыса сырдалла кыдартыры шеркей хуп хура тусахы барчы. Темде курсатырасы бұлежав, хергенсе каларе кандюк. Ара манынеде де ыража шапны да пақса тухрым. Пидех сарып лама кирлі марбекха, шурла кіртмелек бур, аслы пілігі хизебімде сабабым сывабым життер. Ялалла басқа мазыр утреш бізем утнымай часах вырма тухасы çинчен те хушалыхри терсем терцем пирки де сымах сүйтіреш. Кăçал тепле бұрынмала пуладен де тесен кандюк шеркее чунданах йыпатасшын пульчче, шабақта та ұжай ужай маре шухыже пызык чешке, шергейін, кыжалтыргіне терестігел пұштарза изен пүрт даймып тесе үмітленетші, хілле варман та шүргіне пураза підеріптетші, кетні харама қайры. Ингек шине сингек тубынсақ бұрад, иртне бұғытыра бізене тухатланычы, шавақ юрамары көрінат, каламада аптырамалла, шеребеге сірзе бұқырде, ұсы шитмері көрінат. Усы шидешке бұл, шеркей хутне кірсе кандюк асын илчі де шуғыша кайры. Шеркей бек шинна шәне пүртларда си чында пәчік маренде, пүрчі кайтышке, хелгунінче ошаты даймас дед, шеркейін чиберде, пултықла келдеже, лайықрақ шүртра бұрын ішледе, кандюк шавын шинченде шеркейі аса илдерчі. Шит мен нұша маре тарықры шеркей, Шитчерен пірежук, жүк, пиринбек шиннан. Укша жіне шанмалы жүк ыражы ау, ана жінже хуп хура бүлчі. Ингегі пысыгінде шерке шылым, ай куратыпта ингекне куш витмес чірем чыдаймаст. Аражав, итле, ыры сунса қаласы махым бұр, канашым бұлдар, эсе шерке шылым, хараса андырха, пюртне кышалақ тумадыдын, куш хырат хисепемде сывабым шиттер, кала кирлине сана хам пулышас деп. И, кандюк бабай, мен галасы бур, мен галасы бур, пулышас дедеп шав, кужа керсех пулышас дедеп, бала, Шеркей утны жерден чарынса, кандюга шан мазыр бұқса Ондан Ундан юласмар десе, уризімбе баскавлырақ яра-яра пусре. Удач шеркей шерен пусны шул аякибе шарран. Тасымаға пюрнесем құшшипе шара пыльчык пажырданса духатте мельзір унажыланса утнымай хыйбебірлех малала сирпенет. Унну жиде хыйбебірле терчіде шухыш юкран шухыш хускалать ун бұжынче. Энде мижеме жемеш шул туртры жывыл щитмен бурныш турдине, мен чухле хал ситретрі жи. Ағы шавну жа жүлі сұрт тұррине хабарза жетірі, хал анадаланмалла. Шеркей сухалне малалла карындарать, пуже жабрнать. Унба юнашар кандюк бұрат, шірме буян, ваданат те, онсыртран тенебек, час-часах ун енне пахкаласа илет. Эрехмет ыры сымахна кандюк пабай, именчикне шендерзе сымах хушры шеркей. Энде мінле калас, мінле калас иккенде, тенжешін нижін ез айыплы маршке, утне шитмен турдыне бек, пурынгалы бір хахамырділін. Ялда мен жухлеман бек міскінсем, ыштан пурнеде пулышса шидерін. Хе, де дерін. Ай каларында, бұл шеркей шылым, хошне Тебірне каламзаны, хе-хей, чабырка пит майлы булыжать. мари, сана сымақрын, шак ингекрен шылса, умна кашма та. Каш эпинес лайхрах енне, үттіне бұқса андыр, ара тимлезе қаладып, рехмедю датман бадылас жұныма. Тавда бұйш кандюк бабай, тав сымақым жидес жүк мен басы, Ак паянах санбатна пір бейші лав ыраш лештеріп, пір аллы тенгізім укша парзадырып. Шинба шавла шавламазыр шуртна тузалартха. Чында епле ұры кымылы шин икен кандюк бабай. Элендей біргі кылыхах кудынла шухшлатарасшын. Шеркей пір заманда шәлленсіма шулна ан тағырлат кандюк папайсем патне тене чывыл, элендей тада тем-тем каланычы аза илес чух Шеркее кандюк пүлчі. Кивжен керзен тадасы дезе шуғышладын бүлғайыз шәркей жылым. деп ара ес анғыра ұншын шинбашин бұрынат, ағы санын аллу уру шаврынса жидеде бұрны шавын жұқ парса парым асын дарымып тасана. Тавда бұш үресі мақна, бұш жапса бұшым жидес жұқ, шеркейін халичен сөне тинек Кулгаланымай унмай енчен енне сарылчы. Шин чундан шаплы ыры сунса пулышам тетте, епле ына тавдумын, епле савынмын. Тосна шығырдан машы, Парымне шет, варахада ямиха шеркей, вахаденже шиттине шидерзе булдыр. Ак, хелегерсен бұл платник ішне де жүре, Тимуркпа тухтара павана хомазут майары, юнештері ұқша, енчікі бұшақ тупада, мен гына шиттерикен әмәден анна чунатне хәбәрде черкей, савынать, әнде бұл хойне тинех, шене пүртре пұрынасын дуять, пүр жылайық, кірзен ыдарса дұқма жүк, күлсе дұғас тезен лаши таврара бірре, шығырдан да тадық бүлме, пуян кандюк хой жаплакалат бұлзан, чардамар екен күнсем. Бізем яла житреш, секундадин çулсем уйрылаççы. Кондюктюрех каять шеркейн тада кышт илтмелле те хăйсен тăкăрлăкепе пырынмалла. Кандюк бабай, саси ччетренсерех туха шеркейін, чынласақ шапла, калашат бір бұзан, үксек пұш шапмалла, бұлай бұл жавзана. Мен сұмақласы бұр, алыне сунчы, кандюк, хам болуша серими, ара сан шакнагына манмаламар, алла алы жывать, алы пиде жывать, шамнагына манасмарчы санын. Атя, кірсе тухмасыны пырдак, шығыр ямшығы тумалық кіржеме қабықланса тунзықлары бұл хамыра. хинче тере шеркей ватанны кымылба. Ваданмаллах жәнде унын шағынбек ыры канаш илтреде. Унын хал кебейім де еп шук Керестесен тепрехинче кере. те теммар дере кандюк. Кересе духадя. Шеркей пурпіре халхинче унбатне кеме келешмере. Оштан шидерін унбе хайулық. Килнелле утнамай шеркее мән хайпатне шидеех кандюк юнашарбынын туенче. Бұл шулдарық кандюка тавдуса мағыртатса бычы. Пошырханса кедечі шеркее келдесем, бұл бур пит саванышлы кымыл Пар шапман ыраша, сайде, шапаса шапныха карчык. Тюррен каласыран пырынчы шеркей, тупса сабарти тиберех кебейем, курмаснам, тек нет атса яны чыхыбек булдым. Шын темгале ют күштеліне бұлмавы Ыраша Ыража паршапны дедін хужа та темле савынадын. Пашырханса күшран бұқры сайде. Салдавын пысық каржық, салдавым кайран каласа барыпха. Эх! Тетем болсан, шеркей шурчы умне вище тулли лав Малти лав урнашкаларны. Шитсе чарынсан был, келі хужіне чындерзі кыларчы де, шаксене халех пушатса тавырныр тесе каласа ячыш, тере. Хужи бір ешчік подада барса яны икен. Шеркей хапхине ұшса, лавзене хайпатне кірце ячы.